касета друга. І ось е, ми, ми листувалися трошки з ним. 62-й, третій рік. Літературна Україна друкує вірші Олени Задворної з портретиком. Красива дівчинка, гарні вірші українські. Всі хлопці, такі, як я, такі, як ти, мабуть, звільнили, звель, е, звернули увагу на неї бо вона потім мені казала, що 150 листів одержала. Але один лист вона виділила Сашка Григоренка. Вона йому відповіла. Він приїхав у Київ. Вони, як ото у Олеся Бердика, знаєш, оті двоє зустрічаються, любляться, ходять по березі Дніпра, у них така любов була. І вони вирішили одружитися. І вона до нього приїхала у село, готувалася до весілля. І за два дні до весілля він пішов купатися і втопився в Дніпрі. Хоч умів плавати добре. Потім вона мені листа написала, потім я поїхав у Київ. Ми з нею зустрілися. Її там влаштували у міськраду працювати. Її в університет чогось вона не, не прийшла по балах. У міськраді працювала Олена Задворна. <clears throat> От. І, І оце вона мені розказала про нього, про Сашка бо він дав їй адресу, вона знала мою, мені написала по адресі, ми так стрілися з нею. І отак Сашко Григоренко загинув. Я не знаю, чи ця смерть не схожа на Івасюка, на Горську. От, ну, ні, ми пішли купатися і Якого це року стало? По-моєму, 63-го. У мене десь точні дані там є. Я все збираюся туди поїхати. Я колись стрів родичів, колись стрів людей із села з того. Вони казали, що батьків вже нема, але є там якісь родичі. Це треба поїхати в ту Бородаївку над Дніпром. Ми коли знайомились, він каже, Сашко Григоренко, революційна Катеринославщина. Революційна Катеринославщина, він казав тоді. От. І ось не стало Сашка. Ну що зі мною далі було? Я вийшов у січні місяць, 1 квітня я вийшов, додому приїжджаю. У Москві я щось не міг, пройшов трохи, я не міг, не, ну, не зміг я там лишитися навіть на день на, на ніч. Я зразу взяв квиток і втік з Москви. 1 квітня це якого року вийшло? 61-го року. <clears throat> Приїхав я додому, тут весі, тут Пасха, Великдень, Боже, мати наготовила їжі всякої, а я а я привіз п'ять чемоданів книжок, дерев'яні чемодани, які зеки роблять самі. Прекрасні чемодани, такі гарні з уголками. Я приніс ці книжки, вигружаю, все за стіл сідаю, мати кладе на стіл м'ясо, я кажу, я не їм м'ясо. Батько наливає чарку, я кажу, я не п'ю. Що таке? Що з тобою? Та ти що, як? А вона ж так готувалася до кожного свята релігійного, Таке м'ясо і начиняє. І, і я кажу, я то мертвечина, я не їм. Та що з От. А там було один хлопець сидів зі мною, який не їв м'яса, от він борщ їсть, де варилося м'ясо, а м'ясо мені віддає. Каже, я ветеріанець. І потім у Ганді я прочитав, моя життя теж, що таке ветеріанство. От. І я мучив батьків так 9 місяців. Ну потім вона вже привикла, яка тільки відігріє їм таке капустку. Те. Боже, вона <laughs> боже, ну, плакала прямо. А батько каже, ну то й хорошо, не п'єш, то й хорошо, хай. наш воно тобі треба, не пий. <clears throat> То я довго не пив, а м'ясо почав, по-моєму, їсти через 9 місяців аж. Почав уже вживати. <clears throat> Влаштувався я працювати на гран-кар'єр. Я електрик, освітлювач. І тут я електриком влаштувався, працюю. Але через два місяці я поїхав в університет на філфак, тому що я ж собі твердо вже другую жизнь собрати я должен, і я клянусь, що соберу. Тобто, куди? На філфак українську мову вчити треба. Потім я шкодував про це, але тут же як ти? Ти що, я ж мову вивчу, я історію України буду, я письменників всіх буду знати. От Я приїхав, а там був декан Дузь, він подумав Іван, да, він подумав день ну, чи порадився в КГБ, чи що. От, На другий день каже мені, знаєш що, давай ти попрацюй, попрацюй рік, а на той рік приїжджай поступати. Хорошо. Я працював рік на кар'єрі електриком, взяв характеристику і в 62-му році поступаю в університет. І на заочний факультет. Тому що грошей нема, щоб вчитися на стаціонарі, я вже старий думаю, поступаю на заочний. І звернув увагу на чоловіка, який такий старший серед нас. Це ж йому було тоді 42 роки, в 62-му, да. 42 роки було Караванському тоді. Поступає старший. От. І ми так здаємо екзамени, щось там. Ну, дивлюся, дівчата до нього липнуть. Святослав Йосипович, Святослав Йосипович, не йдіть, не йдіть поки здавати. Підождіть поможете нам. А він шпаргалки дуже вмів гарно передавати. Це ж він в тюрмі, коли сидів 17 років, то він навчився. Помагав їм. І ми ж вчилися з ним до 65-го року. Всі оці іспити, це дівчата не йшли здавати без нього. А він так, а йому ставлять п'ятерки запросто. Вже там викладачі вже знали, хто він, мабуть, догадувалися. От. Ну а він же і ерудит, він же друкує в журналі Україна з біографії слів. От. Там всі падають викладачі наші. От Він з англійської переклади Шекспіра друкує. От. І рік пройшло. Я у 63-му році переїжджаю до Одеси. Думаю, там у мене були друзі, ну, мабуть, вони підіслали, я не знаю, але ну, були друзі, з якими, якими разом ми переїжджаємо в Одесу і живемо на одній квартирі. Вони на юридичному вчаться. Один там дуже в КГБ хотів, але його щось не взяли, він гуляв чи пив. От. Але вони юристи, я філолог, і ми це живемо тут, прописку якось з трудом зробили, там тимчасову прописку. І я влаштовуюсь в Одеса Енерго працювати електриком. Я міняю лічильники. Ходжу по Одесі, це треба за день там щось 20 штук поміняти. Я встигав до 12 дня це зробити, і потім в мене вільний час. Я собі йду, в університет ходив на вечірні, до вечірників ходив на лекції часто з тим я знайомився, бо Володя Варшаківський поступив на вечірній, а я на заочний. І ось і ось оцей одеський період починається знову в мене 60-ті роки, 60-ті роки. Я працював, по-моєму, рік електриком, а тоді Андрій Ярмульський, мій земляк, член спілки письменників уже, він працював у політехнічному інституті газета Одеський політехнік. За індустріальні кадри називалась вона. Це я її вже перейменував на Одеський політехнік. Каже, Олександр, слухай, так я їду в Черкаси, якраз Семененка не стало. І він на це місце думає, я поїду туди, то я про Семененка буду писати, що там я от на тому місці він хотів Ну, знаєш, не знаєш його? Андрія Ярмульського, так? Ні. Я думав, що його всі знають. Я туди їду, і, по-моєму, жінкою він якраз розвівся, і їде він туди, в Черкаси а мене бере на своє місце. Я кажу, та мене не візьмуть, я ж судимий. Це ж газета. Я сказав, візьмуть, привів мене в партком. Так, оце дивіться, оце. От. Там Микола Покора був секретар парткому. Беруть мене лаборант там на якійсь кафедрі, а насправді літ раб в цій газеті. От, і Я працюю 64-й, 65-й, 6-й рік, аж у сьомому мене вигнали. <coughs> знайшли привід, як це зробити. Да. І ось я працюю в газеті в політехнічній. Оце ж там учився цей Іван Малюта, що ти сьогодні бачив. От. Українець. Горить він за Україну, так він переживав, українською мовою вірші пише. Це ж для мене, а мені ж бальзам на душу. Я ж то, я весь час в Одесі говорю українською мовою. Бо я ж дав таку клятву і в мазин заходимо, чи де їдемо, чи скрізь, я говорю українською мовою. Оглядаюся, озираються, але... Але я я вже сам звик до цього. От, І і вони вже позвикали, думаю. От В редакції тут я говорю по-українськи, тому що українська газета вже теж, я пишу вірші, теж з усіх боків я повинен говорити по-українськи. І так вони всі звикли з цим і так і терпіли. І в інституті ректор говорив зі мною українською мовою. Теща Рядченка була за відділом кадрів, прекрасно говорила українською мовою. От. І ось Караванський мене знайомить зі своєю дружиною. А ні, ще перед цим Караванський знайшов у літературній Україні лист Василя Орла із е, із Кубані, який просить присилати книжки українські. А ми тут про це якраз говоримо, що треба ж, чому це іспити приймають тільки по-російськи, а українець терпить від цього. Росіянин здасть на 5, а українець здасть на трійку російську мову. Треба приймати українською. Ми пишемо листи, ми посилаємо. Це все оце тягнеться на від до 70-го року тяглося. Це у мене є копії, відповідей, моїх листів є, зберігаються. І Караванський пише, і я пишу. Ми зриваємо о, ці плакати, що висять, і пишемо. Дивіться, ось плакат технікума промавтоматики там. І пишуть, що тільки на русському язикі екзамени. Це, це дискримінація української мови. Нам відповідають, що да-да, ви ви прави, ми напишемо в міністерство, дамо відповідь. Ми посилали листи в літературу, в міністерство, прокурору, скрізь. От, от така робота йшла. Потім цей лист Орла Караванський дає в газету університетську і передруковує там. І тепер нам вже легше, ми із тим листом із університетської газети, от дивіться, за, за наукові кадри, Одеський університет надрукував лист Орла Василя прошу присилати нам українські книжки в Кубань, тому що там немає. І ми із цим листом йдемо в двох, в трьох, в чотирьох, у п'ятьох. Заходимо по гуртожитках. В гуртожиток і по кімнатах. Отак, як пішли підряд, стукаємо, заходимо. Хлопці, тут ми ось студенти університету, ось лист Василя Орла просить книжки. Є у вас якась книжка українська? А ті слухайте нас, дивляться. Да, єсть. Ну так дайте, подаруйте. Він виймає, ну візьміть ось, беріть книжку. Та ні, ну що ти так дає? Ти підпиши, ти пиши. Дорогим там братам, українцям із Кубані, від Одес, від Одеси та українця такого-то. Да? Ну там сідає, підписує. Ми беремо книжки, до вечора ми назбираємо там штук 20-30 їх. І Караванський іде, бере додому це, бере за свої гроші, відсилає туди. Святослав що робив? Він пішов на почту, взяв бланки підписні, і він підписував журнал Україна і Чорноморські новини, українські дві, оці два видання, підписував. Він заходив на дев'ятий поверх, обходив чотири квартири і обов'язково умовляв когось підписатися на Україну або на Чорноморські новини. На восьмий, на не. І так донизу він йшов всі кімнати обходив. Тоді якось ще пускали до хати не так, як зараз, бояться. <clears throat> І він оце передплату вів таку. Потім він взяв його на роботу в Чорноморські новини перекладачем. Зараз вони цим хваляться, що він у нас працював. А ось коли був Ярославутич, я при всіх там в редакції кажу, пане Ярослав, ви знаєте, де ви знаходитесь? Ви в редакції в тій, де Святослав Караванський працював. Він, та ви що? Да, от -то. Він працював перекладачем, редактор тоді підхопив, да. І Ярослав Славути через 5 чи 10 хвилин виймає 50 доларів і каже, ну нате вам на підтримку. <laughs> Я, я потім редактор кажу, бачиш, як я його уламав, а ви сидите такого. Говоріть людині, дав на підтримку а газети 50 доларів. І ось в театр пішли ми, йшла Катерина. По-моєму, Катерина йшла опера в оперному. І бачив, сидять на балконі, тут прямо я в партері щось був, а він там сидить з жінкою. Я підходжу, добрий день, добрий день, Святослав Йосипович, ми так на нього зверталися. От. А він каже, знайомся, це моя дружина, Ніна Йосипівна. І не знав я тоді, що мені з нею прийдеться сидіти на мене підсудних. Це моя дружина з нею. Познайомились ми. Вона така дама, така віцікорна, така чітка. Це в неї щось спільне з Оксаною Мишко таке є. Такі вони були. Ледацюги, що ви п'єте горілку? Що ви п'єте горілку? Робити треба щось для України, Я така вона була, така і Оксана була. Ну, ну, а ми, а ми як ми, випивали, ходили, в Куманець йшли. Ті їдальні, хай їм грець, залітаю в Куманець, кава біла, кава чорна і роздатчиця моторна. Ой, ну але отаку ми щось тако робили. Потім у 65-му році перший раз ми пішли колядувати. Якраз я написав замітку, Чорноморка щось не взяла в мене, а знам'я комунізму на русскому язикі я сів там переписав і 6 січня, по-моєму, надрукували вони про колядування. Нова радість стала, яка не бувала, що ми колядували. Хто там я назвав студенти, робітники. Нас чоловік 20 пішло тоді колядувати перший раз. <clears throat> Оце ми колядували. Потім пізніше ми хор створили. Чоловік 100 пройшли через цей хор. Причому у, на острові 100, де колись була всі казали, що тут була колись просвіта до революції в цьому будинку. Будинок красивий, будинок профспілки, якоїсь культури, будинок культури. І тут у нас хор був, ми збиралися, і там один е, керівник, староста сказав, так, хлопці, це український хор, щоб тут по-російськи ми не говорили, тільки по-українськи. Ох, йому потім КГБ дали за ці слова, Боже бідня писав, що я член партії. как я мог пойти в этот хор, как я мог сказать, что только на русском языке. Я не знаю, простит ли мне партия это. Я... І бідняга так каявся. Потім ми ходимо, колядуємо. На 67-й рік вже, по-моєму, ми вже брали лаз, тому що дуже довго по Одесі на трамваї пересуватися. Лаз, сідаємо всі в вишиватих сорочках. Чорнобог, коза Авдієвська, Люда, рідна сестричка ж цього Авдієвського. Вони із Стебрикова родом. Люда коза, такі роги красиві, з нами художники. Може, ти знаєш такого Лесюк Юрко. Ми його звали Юр з художньої школи. Він міг нам робив. Олько із із Львова. Зараз у Львові я був у них недавно вдома. Два сини має. Юрко, а його рідний брат декан філфаку в Івано-Франківську, Микола Лисюк. От. Словом, оці хлопці всі десь до сотні чоловік міхи зробили. Я був маланка, такий аж до така довга сукня на мені і маску жіночу я надів, і ходили ми там по Одесі, а бабки, що таке? А так що, болгари, да? то болгари? А ми як заколядуємо, в театр український прийшли, дождалися кінця спектакля, вийшли на сцену, як заколядували. А в нас вже було наколядовано в міхах там піввітра, що стали з тими артистами вирли, після до артиста хліба колядувати. Слухай як він бідняга став плакати. Прекрасний артист, Боже, яка геніальна, він невеликий ростом, але він так гарно грав. І він як почув нас, і почав аж заплакав, каже, Боже, діти мої, та я ж цього з 33-го року не чув. Спасибі вам. Виймає 25 рублів, нам кидає в міг. Ну, пробачте, в мене більш нічого нема. А ми ходили до наших виладачів і до Дузя ж до цього, і до Маркушевського, і до... Фащенка ходили, до всіх, кого ми там шанували, любили, чи хто нас запрошував, до письменників. От. І це ми автобусом об'їжджаємо. Автобус сидячі місця задні і і стоячі. 60-70 чоловік в автобусі. Приїжджаємо ми до гуртожитка університетського, коли це було чи 67 чи 8 рік. І висипали ми з автобуса 5 поверхів. Всі вікна пооткривалися, всі вилі, що таке, а ми співаємо, танцюємо, веселимося. Вийшли вони, оточили нас. Підходить Микола Суховецький. Олекса, у мене весілля зараз. Підйом, йдемо на третій поверх, пішли, заколядуєте там, це буде таке свято. І ми валимо туди, частина частина тут остається розв... цих роз... розвелікають, чи як то розважають. розважають. А ми йдемо туди, заколядували нас, нас угощають вже всі, вже ми всі ж то випили, ну веселі. Ну Це прекрасний новий рік. І ми десь до години ночі ходимо колядувати, а потім йдемо вже. І це який рік уже? Це із 65, це почалося в 65-му, кожен рік. Ну, І кожен рік все більше весілля у Шуховецького, боже, я не пам'ятаю. Ну, ну Десь 67-й рік це було. Та він Микола ж зараз живий, є. Треба уточнити у нього, який це рік був. І отако ми робили. Для КГБ це страшне діло було. <coughs> Вони е, дуже почали сердитися, видно, на нас <coughs> за це. І, і звернули на нас увагу. Ходять за нами там, слідкують. От Ми бігаємо за ними, холодний приїхав. А е, я в 68-му році закінчую університет. Я в 68-му році закінчую університет. Холодного присилають до нас, вигнали з, з Київського, і він у нас захищається разом зі мною. І він там читає вірші свої, теж хлопцям подобається про того привид, привида, що ходить. Ось вірш цій поемі про е, міну строкату, колядування новорічні. Коли усе лиш біле і чорне, строкатість є смертельний гріх. А вона строката. Та ще й така ось неприборкна, аж вибухова ніби сміх. Щорік строкатіла Одеса коли святі колядники, повиривавшись із-під преса, стікалися під ялинки, чи уливалися в квартири строкатістю вишиванок, чи, закрутившись граєм виром, вливались в пісню і танок. Це цвіли циган із білобогом, лупив житка міцний козак, і Авдієвська круторога, примхлива дідова коза. І тало серце у мороза, і гетьман відпускав гріхи, і твердо хліба чисті сльози збирали ми в свої міхи. Там Жаборюк вино виносив, Швець Маркушевський розцвітав, Прісовський маску брав на носа і ткач з данилками світав. Це так строкатіло Одесу. Різдво у душах, мов свіча, а Змій Горинич Кадебійський з досади голову втрачав. <laughs> От. Це я написав таку поему про Ніну Строкату до роковини її смерті. А ти що, не бачив? Я ну, не бачив. Я ждав хроніку. 15.07.99 вона друкована. Чорноморські новини, так? Так. Ну ось 40 про е, ОУНУПА. Оце ж вони, бачиш, Стовгатова і Караванський сидять. Філфак Одеси диво здив, жива оаза українства, приваблював, кував, плодив майбутнє наше якобинство. Філфак нам був екскурсовод. По всіх століттях нас проводив. Ми пізнавали свій народ, себе шукаючи в народі. Ми мову, вигнану вікном, назад заводили дверима, її прикрасивши вінком, її оздоблюючи в Рими між одномовних інтернаціоналістів ми пишались, що кожен з нас дві мови знав, а їм українська не давалась. Мов Голіаф, наш Святослав, між нами юними здіймався. Він жартома таке здіймав, що кожен з нас би підірвався, ледь усміхавшись, коли ми звертали мимохідь увагу на жаргонізми коли ми. Е, крилаті вислови гулагу. Він був між нас один, як перст, коли натхненно і голінно уперто пер святий свій хрест на ту Голгофу України. О пані Ніно, знали ви, що він не думав скласти зброю, що, не схиливши голови, піде осінньою порою туди, де був, за честь, любов до України, до свободи, бо він не знав або або не вибирав мілкіші броди, і ви підставили плече під хрест, щоб легше святославу, не осквернившися плачем ані угодою з лукавим. Душі нам ятрила Чорноморка, третій поверх, світло угорі, що ні кадебе, ні лях, ні шторка не могли те світло перекрить. Ви нам уособили Одесу, силу моря, степову могуть, що якась псковська я не Отеса силилась зігнуть і підімнуть. Ваша віра, певність, гідність, ніно доказом були нам правоти. Вас хотіли бачить на колінах та й піймали облизня кати. Ви у парі з мужем Святославом нам являли ту козацьку суть, що коса імперська обтинала та й не спромоглася обітнуть. І коли, бувало, вже не сила, зовсім непереливки було. Ваше світло нам з вікна світило, додавало сили і вело. Навіть там, тим, які вас обминали, було ясно, ніби Божий день. Ви із благородного металу. Ви із найшляхетніших людей. Ти розумієш, що це поема, я хотів би якось видати окремою книжку, це фрагменти, там у мене більше трошки є. І про Ліну Костенко, і про Мешко, вона була знайома з ними, вона листівка нам возила. Ну ось український вісник, 70-й рік, я тут від народження до кінця йде. От український вісник, благовісник, це я сьогодні якраз день смерті Чорновола. Український вісник, благовісник увінчав наш молодечий рух. Він у душі влився, наче пісня залунав не слізно, а залізно і воскресно ожививши дух. Чорновілсо, содругий благовістив і, мов з церкви свічечку святу, ми несли зі Львова в кожне місто, щоб із форми не розхлюпать змісту. Вісточку правдиву золоту. Ми взнавали те, що знать не можна. Ми пишались замість чути стид. Наше слово голосно розмножене зазвучало сильно і вельможно, залпом, врешті-решт, не холостим, як в Аврорі там. Як тоді казились бісенята, що не в змозі свічку загасить, ми її носили з хати в хату, щоби тухлу темінь розганяти і в очах надію прояснить. Це була, це вже мала бути наша меса, без обридлих брехонь і нарух, з партитур божественних небесних. Свічка цього вісника в Одесу нам явилась з ваших Ніно рук. А ось зустріч Ніни із із, із, із Святославом у, знаєш, да? в поїзді, як вони стрілись. Я це обіграв гарно. Етап до Розаївки Ніні дали 4 роки ж, і везуть її в Ніну в Барашево, Святослава в Сосновку. Ота мить між віків і літ, коли в Зеківській дикій віхолі. Ви в столипі ніно їхали, ні, вершили ви свій політ, мов стріла в дике серце імперії, скориставши їх тятиву, ви одна з золотої серії, Сагайдачної поїству. До гулага Єжова берії, в замордовану вже мордву вилетіли. І раптом що таке? в скреготливу печаль коліс, в матючню, в маячіння зекове, голос рідний, як в серце спис. Святославе, невже чимариться? Це твій голос живий отут. Ніно, ти вграти білими пальцями і чолом об холодний пруд, Ота мить ті хвилини сплакані та рокована зустріч. Річ. Прекратіть розговор. Налякано репетнули ментизу з біч, вся імперія у істерії, з деревень, полустанків, та жебонить розцвіта містерія, аж ворушиться мертвота, голос віддих і шквал чуття, серця рідного грім биття. Так, а щось ще я тобі хотів почитати. Про, е, про, а, про Карпати, про ОУН. 44-45 рік тут е, епіграф такий, орієнтуйся в лісі, хто завзятий. Грибом назвався, значить лізу борщ. Караванський, 76 рік, Сосновка. Карпатський краю. Отам за обрієм, ти нас вичікуєш, ти нас зовеш. Там хлопці мужні, борці хоробріє. і наше місце у горах теж карпатський лісе, ти наш притулок, як птахам гнізда, як бджолам вулик карпатський ліса, вирій омріяний, наскрізь прочесаний, наскрізь простріляний, сто раз термошений, і все ж не скошений, і все ж не скорений, і все ж із коренем не раз сполошений і кров'ю рошений, не розпотрошений, не розпорошений, ліс нашорошений, весь наїжачений, ліс насторожений, ліс покозачений, покармалючений, подовбушачений, украй розлючений, вогнем охвачений, непередбачено, для зайди втрачений. Ой, лісе, лісоньку, брате товаришу, одвічний спільнику, з бою підпільнику, чекай нас, лісоньку. Душею в тобі ми. Коли ж ми, хлопчики, в Карпати спробуємо. Ну, моцно це. 45 рік, так? Та ти що? Хрущовська відлига. Відлига, відлига. Крихка стає крига, розм'якне кормига, відлига. Свободою диха, зрікається зла, ніби й кається стиха, соромиться лиха, імперська вовчиха, забула суціга ідейну пешиху. Відлига, відлига, з барлога гулага задихав барига, оклига, відлига, відлига, ослабли попруги, катюги наруга, знепружилась пуга, і віл вже відлигач, стяга на халюга, налигач, відлига. Ну тут то ще з Гулагу вийшов Святослав. 60-й рік, грудень. З Гулага вийшов Святослав. З малої зони у велику. Хоч тиск на лигача ослаб, це ж тоді було від лигавець, та кагибіст, щоразу смикав, щоб нагадати, хто пан, хто раб. І я в той рік в гулах шугнув. Менти і пси гляділи строго, щоб я ні кроку не ступнув у бік з партійної дороги. Хоч і не хочеш, а йди, і не питай, чому, куди. Шаг влево вправо єсть побег, стріляєм без предупреждения, Бить в этой колее тебе до самої смерті от рождения. Я плентався, але щораз на небо глипав я на зорі і зрозумів, прийде пора, і я втечу туди, угору, бо ж не сказав мені менток, що буде втечею стрибок. да. А до Ніни приходили ж люди, там були такі. Ну, останнє слово Ніни. Ви сиділи, Ніно, на престолі 72 й рік, 18 травня. Висиділо Ніно на престолі, не на лаві суджених, о ні, метушились зніченому в голі, підданці і вірні сатани. Напинались, силувались, дулись, щоб значиміш чи бундючніш стать. Так Христа, напевне, розіпнули і пішли провину запивать. Зверненням до них високий суде, ви пігмеям дарували шанс стати вище, стати в рівень з людом навіть стати лицарем на час. Але кожне знає, відчуває, що назавжди у халепу влип. Через вас їх світ запам'ятає, ви їх у історію ввели. Як їм душі курячі злиняли, як очиці клипали, коли ви спокійно, царственно сказали, навіть не сказали, прорекли. Знаю ваші дикі постулати, знаю, чий сповняється наказ. Тому прошу якнайбільше дати і заслати якнайдальше нас. Врешті, що вони могли змінити? З них система правила своє, вліво-вправо, спробуй крок ступити, то вона, як зеків, їх уб'є. А чому сатани підданці? Тому що от в 37-й рік у мене тут є пісня бісов, це я зрадив свої, е, своєму правилу і написав кілька віршів, тут є російських, російською мовою. От пісня бісов, 37-й рік. мы бесславно веселилися, а в Росею мать такую, вселилися, а слезою, слюною брызгая мы тешимся, всех заражая нашим бешенством. Как занялись душ перековками, погнали верных на церковки мы, руками их кресты срываючи, их ртами каки изрыгаючи. А мы и сами удивляемся, что на веревках не качаемся, что всех прикончил — не кончаемся, хотя людьми не притворяемся. Ведь мы рогов своих не прятали, мы просто всех вас орогатили. Кто ж быть хотел святым ли, правым ли, тем помогли мы в рай, отправили. Но если ангелы небесные прервут нам игры наши бесные, мы в наше пекло емігріруємо или в безрогих мімікріруємо. Бачиш, я вважаю, що це ж 80 років біси, по той біси Достоєвського правили нами. Ну, Оце так, вони, якраз то біси. то- тою мовою, яка доведеться про це писати. Про це, Бо да, українське да, так би не да. вийшло. Да. Так як ось тут українізація, розпотякування ханиги за чаркою. Я їм вновь і вновь пишу напрасно, що ігра з нацменами опасна, що вона на грані провокацій, це 65-й рік, серпень, бо там українізація була об'явлена, що вони на грані, вона на грані провокацій нам ужасних українізацій. Эти школи, блин, блядь, на українському, эти песни, танцы, шаровары, Были же прецеденты, польский, финский, оторвались суки, отары. Так и с Украиной может статься, если будем с ней играться, братцы. Все уже опробовали, лгали. Голодовка сделана какая. Триста лет Мазепу проклинали. Нет, он снова, снова возникает. Убивать? Убили он Петлюру, Коновальца, Ребета, Бандеру, Симоненко. А какую бурю во всем мире поднимали стервы? Вроде всех уже завербовали в янычары, в партию, в сексоты. Нет, опять мальцы понарастали и на мове требуют чего-то. Я же им писал, они заразны, эти украинские бациллы. Это есть инфекция казацтва. Шелеста вон даже заразили. Правда, совесть юным гложет душу, если в ней партийность не окрепла. Божью искру Ленин не потушит. Искра, ком идеи сжет на пепел – А из пепла украинский феникс вдруг встает, как у парнишки, пенис. <laughs> Ну, ну-ка, без хлюпни смолы в рюмашку. Так боюсь, что мы даем промашку. Ай, <laughs> банда, ой, банда, да. А ось зимовий роздум, це я на закінчення приготував, написав в 98-му році. Зима була, сніг був. От послухай, день і ніч над Одесою хуга мете ніби натяк прозорий, аж білий на те, що не зможеш Одесу во віки віків утекти від гулагів, снігів, соловків, від зубчатих кремлів, білокам'яних веж, степова утікачко, ти не утечеш, ти саванами сниш, маєш саван оцей, мариш літеплом, на ось вітрище в лице, знерухомить тебе, спелена, ляже на карки твоїх атлантів страшна, крижана, невблаганна закляклість, ота мерзлота, що нехай вона тричі буде золота, але ж то мертвота, зомбота, наркота. Вітер з півночі свище, мете, просяка, через тіло, у душу, ти бранка, зека. Скільки твоїх синів в Крижанім бурштині повмерзало Одесо у ладоськім дні, та любили усе ж тисячі твоїх вдів, карлуватість, картавість чужинських вождів. Мабуть, справді не зможеш во віки віків утекти від вілюйських снігів, соловків, вони сковують рух твій і втечу твою до свободи, до волі, до моря. Молю, о Одесо, свою Одіссею поквап. Попереду свобода, позаду Москва. Це ті слова ну, я використав. позаду Москва. Да. Ой. Слухай, на чому ми скінчили? ну, то вона крутилося все, то підряд? Ні, якщо кінчається, то я вже, мабуть, більше ми і не будемо, вже ж ну, пізно. де ж ви зупинилися? Десь там в 70-х роках? Оце ми на да. Ідуть 70-ті роки, Караванського арештовують 13 листопада 1965 року. Ніна Антонівна прибігає до мене в політехнічний інститут в редакцію, я сижу ж там в редакції. Олекса, слухай, не Олекса, не, не ночував Святослав вдома. Кажу, та ви що? Не було вдома. Кажу, так треба ж кудись, а що ж робити? Дзвонить кудись треба. Каже, я знала 02, дзвонила туди, на швидку у морг нема. Кажу, так тоді лишається тільки одне, КГБ. Дзвонила, вони кажуть, що нічого. А потім вона мені вже дзвонить увечері, під вечір дзвонить знову, каже, що вже все, що знайшовся, як, де. У КГБ позвонили мені, що прийдіть на побачення, бо ми його веземо, досиджувати свій строк. Він же не досидів там е, років сім десь. Прокурор Руденко. 65 й рік. А що так швидко зробили його от, е, от 18 листопада, 13 13 листопада. І що? І швидко і, А нічого, да, вони сказалися скоро. І вона пішла на побачення, щось там хвилин 20 з ним поговорила, і на другий день його взяли на етап і повезли добувати строк. Отак зробили, щоб що прокурор Руденко протестував звільнення його, що він неправильно йому дали амністію, от він не досидів до кінця, хай сидить. От, І він, бідняга, ото пішов тоді туди. Ну, а ми продовжували. Це 65-й рік, а ми колядувати пішли якраз у 65-му році. Зібралися в грудні, там такі були хлопці у нас гарні. От Зараз вони всі продовжують е, працювати з нами. Ой, ось 70-й рік. Важачи майбутнім і кар'єрою, покоління юного посли на очах у хижої імперії до квартири вашої ішли. Стус Василь. Марія Овдієнко, Обух Діма, Леонід Тимчук, Могильницька, Ганна Михайленко, Барладянов чий Бородавчук. Кожен ніс, мов бджілка, крихту віри, краплю честі, дозу доброти, порцію порядності і міру гідності чи дрібку красоти. Ніби й мало в атмосфері здиху, підлості, плюгавства, страху. Та вам ставало легше жити й дихать і нести крамольного Христа. Вони йшли, ходили ми так, ховаючись, правда, чи, чи не ховаючись там по-різному. Ну, Марійка Марійка Овдієнко, то в неї там і жила навіть, і допомагала їй переселятися, виносила ж е, і продавали там меблі, коли Ніна вже поміняла хату на Нальчик, пам'ятаєш, так? А тоді Ніна їхала сюди і її арештували 6 грудня. Значить, там була така ситуація. Це 70-й рік, е, ні, 70, 71-й рік почався. Мою книжку поставили в план маяка. Уже вона раз була зарізана в 69-му, а тут мене викликають і кажуть, так, ваша книжка в плані на 71 й рік, вибухає весна, все, прийдеш у січні, підпишеш договір. Прийшов я в січні 6 числа, на святий вечір я прийшов. Вони почали шукати стіл, пропав стіл, де лежить мій рукопис. Нам ремонт робили, столи совали. Нема, нема стола, нема. Знаєш, що прийдеш, ну прийди через два дні. Я прийшов 14 січня. Стіл знайшовся, рукописа мого нема. Нарешті рукопис знайшовся, рецензії нема. І я 9 місяців тяглася оця гра кішки з Мишкою Олексою Різниковим. От, Ця подонна імперія гралася зі мною. Я їздив і в комітет по пресі до Ірліна от сюди. Я ходив до Петра Садчука, він був теж десь в ЦК тоді партії. От. Я всіх обходив, а мені тільки кажуть, що йди туди. Я пішов у Кагиб'ю, там був Брашко. Кажу, скажіть, що у вас, які у вас претензії є до моєї книжки? Чого ви не, не докуєте? Ми? Олексій Сестрич, ви що це? У нас претензій до вашої книжки нема. Це там, там у видавництві вирішуйте. А видавництво мені показує. Я йду в обком партії. Це, Я його сотні разів розказую, це надоїло вже. Оця гра, коли мене арештували 11 числа, 11 листопада, жовтня, 11 жовтня 71 року. Закінчилося це 9-місячне грання зі мною, я написав такого вірша е, Гонитва. Мені стало легше. Я зітхнув полегшення, коли арештували. Кажу, ну нарешті, так сказали одразу, що думайте арештовувати. Не підписали договір. Один 10 місяців не підписали договір на виход книжки. Вже книжки виходять, ті, що стоять на цей рік. А я ж собі наївний, чи, чи дурний, чи наївний, я собі бігаю, бігаю, треба було припинити, не бігати, але ж ну, ну, ну, ну хіба ну хіба ти передбачиш? Як підпишеш, все, стоїш, стоїш в плані на, на цей рік, вийде книжка. Ой, А так ще як я почув, що арештували Олексу Притика, 9 липня його арештували, ні, 9 серпня, це він два місяці просидів. І якраз я до Брашка прийшов, коли оце він сидів там. Я прийшов, кажу, ну так що? Що що таке кажу? А він щось каже, ну з притика, ми арештували притику. Я кажу, така я при чому тут? Я з ним вже, по-моєму, років два ніякої справи не маю. Олекса Сергійовича. Він тоді вже робив натяк, що давай, ну, що ти от ти, каже, от ти до нашого берега не пристаєш. Ну як, ну я ж я ж працюю, дивись, я живу нормально, але я тоді працював. А я тоді працював вже електриком, вже мене вигнали із газети з одної. Я знову електриком у домокомбінаті працював, а і в школу мене весною мене у школі взяли. Е, секретарем у вечірню школу, а потім перевели учителям української мови, дали години. От. Мені здається, що це вони навмисно так робили, щоб щоб не показати, що я працюю електриком вдома. А так і написали, коли арештували учитель української мови в школі такій-то. <laughs> Тож там в мене було щось 9 годин чи що української мови. Там директор був такий цікавий, що польську мову знав. А я польську мову, я тут не сказав, що я польську мову вивчив. Мене навчили воїни УПА у таборі. Бо я собі чогось так подумав, що раз я знаю польську, російську мову, то мені гріх не знати польської. Це дві держави наших сусідки, які гнобили Україну. Значить, я повинен знати і ту, і ту мову. Я, Це мені дуже допомогло потім. Я, Поляки, знаєш, друкували, наскільки вони передовіші були за цю імперію дурну. Вони йшли трошки попереду. Я читав багато чого, і огняним мечем прочитав, і, і, і журнали їхні читав польські. От, Дуже мені це допомогло знання мови. <clears throat> Так ось я е, арештований був, і після арешту, десь через місяць-два я там не давав показів, тижнів два. І він мене викликає, і ну що ви, Олексій, ну що ви, Олексій, що ви граєтеся це? Давайте покази, розписуйтеся. Я відмовлявся говорити, кажу, я ні, я мовчу, він говорить, я мовчу, так він пише відмовився дати відповідь. Пише, а він питання задає друге, третє питання задає і пише, відмовився. Але це йде гра, знаєш, цілий день. Він мене викликав Брашко теж, що давайте, Олексій Сергійович, ну що ви, а по-українськи говорив, ну що ви граєтесь? А то, а то знаєте що, давайте це до нас, приставайте до нашого берега. У вас книжка вийде, за кордон поїдете. <laughs> Я кажу, та ви що, так? Да? Ну так буде відрядження, книжка, ну, все буде нормально. Кажу, так я ж сижу вже два місяці. То ми зробимо все нормально. От, Я кажу, ні, пробачте, кажу, я не можу так, я не, не такий, не можу я. Як це я буду з кимось говорити, а потім йде доносить? О, до речі, ти читав про Смолича, да? статтю Микитенка? В кур'єрі, в кур'єрі Кривбаса. Ні, не читав. А ти що, геніальна стаття, останній подивись, останній номер, перший, по-моєму, за цей рік, бо мені прислали. Микитенко доводить, це син отого, Олег Микитенко, син того, доводить до, детально, прекрасно доказує, що Смолич був сіксотом. І і, основно Довженка працював. Страшні картина. От. Як же в нього все добре йшло? його ж не арештовували ні разу. А я йому лист пишу, прошу переглянути мою справу, реабілітувати мене. Моя сестричка несе до нього, він такий переляканий, він такий. Я кажу, нічого, тільки дай йому лист, і хай він передасть у прокуратуру, щоб з його рук. Він вже депутат. Ми в Одесі на нього голосуємо.